Hi havia una vegada que en el cel van aparèixer deu sols. La seva mare, que era l'esposa del déu del cel de l'est, solia portar els seus deu fills a banyar-se a la punta del mar de la Xina Oriental. Després de banyar-se, els ous s'assentaven a les branques d'un gran arbre, com si fossin ocellets, perquè el cor de cada sol era un ocell. L'ull dels ocells es posaven a les branques més curtes i el que feia deu es posava dalt de tot de l'arbre. Cada nit es canviaven el lloc. A tres dava el sol que estava dalt d'arbre, pujava en un carro que travessava el cel. Els seus sols es canvien de lloc cada dia fent trastorns per creuar el cel i portar llum a tots els éssers vius de la Terra. En aquell temps la gent vivia molt feliç i en pau. Persones i animals duien una vida en comú com fan els amics o els veïns. Els animals tenien les cries als caus sense patir que l'home els hi pogués fer mal. Els pagesos apilaven la collita en els camps sense patir que els animals se l'enduguessin. En aquell temps, la gent donava gràcies als sols per portar les hores, la llum i l'alegria. Un dia els teus es van pensar que seria més divertit si anaven a voltar pels sectors junts i per això arriba la primera claror del dia. Van pujar al carro tots deu. De cop i volta una gran desgràcia va devastar la terra i les persones i éssers vius que habitaven. Els boscos es van incendiar, molts animals van morir cremats i els rius i els mars es van assecar. Tots els peixos es van morir i els mostres de dins del mar van sortir fins a les platges a agafar menjar. Els sords i els cants van ser abraçats i algunes persones que havien sortit a buscar menjar havien morit cremades amb l'escalfor. A d'altres se les van menjar els animals. Tothom lluitava per sobreviure en aquell mar de flames. Aleshores hi havia un jove heroi molt valent anomenat Hoji, que era el déu arquer i tenia una gran punteria. Quan va veure la gent en mig de tantes dificultats, va decidir ajudar-los, escapar d'aquell mar de foc i fer caure els nous sols de més que hi havia al cel. Tal dit, tal fet, Houyi va pujar muntanyes, va creuar rius i va travessar canyons fins a arribar al mar de la Xina Oriental. Un cop allí va pujar dalt d'un penya-segat molt alt, des d'on tenia el mar immens als seus peus. Va obrir l'arc, va preparar la fletxa i va disparar a un dels sols brusents. Amb el primer bruncit de la fletxa ja en va caure un. Després Houji va tornar a obrir l'arc, va preparar una altra fletxa que va sortir disparada i aquest cop va fer caure dos sols alhora. Aleshores, en el cel encara hi havia sensors que miraven a uns ulls vermells. Hoggy va pensar que aquests sols encara era massa calents. Sense pensar-s'ho, dues vegades va disparar una tercera fletxa. Aquest tir va ser molt fort i va fer caure quatre. Els que quedaven van començar a tremolar de por espantats i a donar voltes en cercle. Així va ser com Houyi va anar disparant els sols d'un en un fins que en va fer caure nou. Van morir tots nou, un rere l'altre. Les seves plomes van anar caient mica en mica cap a la terra i la seva llum i escalfor es van anar esvaint. La terra es va anar esfosquint fins que només va quedar la llum d'un sol. I per fi la terra va recobrir la pau i la tranquil·litat abans.